pri nomofobio kai aliei neurozoi. Lingvoi estas vivantai ESTULOI. Ili crescas, shangigas, maturigas, MULTAE et mortas. Pruvo pritio estas la apero de novai vortoi. Citio estas tute normala fenomeno, set esperantistoi estas aparte sentemai pri neologismoi ciam aperas tute novae conceptoi inter la homoi, compreneble necessas novae vortoi por esprimi ilin. En esperanto pro gia regulezzo, foie eblas usi vort cun metoin cae eviti neologismoin. Antau quelca iaroi aperis nova vorto quiu nun tempe estas internazie usata cae meritas nian attenton ci estas nomofobio. Gi devenas de la angla esprimo no mobile phone fobia. Gi signifas mensan perturbon causatan de troa usado de posttelefono principe por interretai conectoi en quiu usantoi ne toleras foreston de sia apparato tiui usantoi farigas tre anxiai, ciam ili restas sen siai telefonaparatoi. Quancam oni ofte mencias tion fenomenon cun rideto au mocheto, tamen gi nun tempe attingas cae genas la vivon de milionoi da homoi. Relate alla vorto, esperantistoi havas antau si tri eblezoin. Unue, accepti gin cun la esperanta ortografio, char estas iam internazie usata. Due, crei esperantan similajon, exemple, sen telfobio, sen telefono fobio. Trie, usi la pure esperantan telefono pseudo, quiu shaine tauge esprimas la novan concepton eble boncorai academianoi povus helpi nin ietia triobla dilemo. Dume mi provisore usos la unuan eblezon, ec se mi ne estas convincita che gi estas la plei bona. Existas nun tempe sep au hoc miliardoi da porteblai telefonoi funccionantai en la mondo vera revolucio en la comunicado. Sed flanque de tia mirinde progressa fenomeno, nascidis la stranga nomofobio. Almenau uno triono e la usantoi farigias obseditai de siai apparatoi. Ili pasigas tro longan tempon en usado, cae tio malhelpas aliaen aspectoin de ilia vivo. Ili malpliigas sien persona in contacto in cun aliai homoi, inclusive de familianoi. Ili malpli giuas la naturon, ca liberaeron. Ili malpli legas libroin. Ili malpli practicas corp exerzoin. Ili malpli amusigas. Iom post iom, multae farigas malpli bonhumorei, cae malpli toleremai. Crome, ili ne successas apartigi de siai post-telefonoi ec dum quelcae minutoi sen forta anxio. Ili usas ilin ec dum rechargado, vera neurosa obsedo. Antau iom da tempo, infanoi manifestaciis sur strate en Germanuio contra o plencresculoi quiui neglectas infanoin prefere al manipulado de portebla telefono. Ilia deviso estis ludu cun ni, ne per telefono. Studoi montris che nomofobion causas serba activetso simila al tiu quiu causas dependon de drogacioi cae aliei passicutimoi. Gi ocasas en cerba regiono quiu productas dopaminon kiel recompenson post obsedai agoi. Nomofobio estas problemo, ne nur al la obsedito, sed ancao al aliai cun homoi. Estas eble starigi treinadon por curaci cae eviti gin. Ni usu technologion por faciligi nian vivon, ne por captigio en neuroson, sen depende de la electota nova termino.